Stelp gesê, hierdie keer wil ik die Heere net loof en prijs. Dit is waarom sy die kind Jeda genoem het. Lea het hierna vereers nie weer kinders gehad nie.